دو درباره tarih anıydı. yani şekillenme siyasi arojlatan abin hinek agahi medabun. به rejime gotu bud ve Halid Grani eğer pırs hebin ya ji nokta var him bedir gerek ben bekirin hebin. Heval dve çerçevede pırsevan hebin karım eğer tün hebin emi derbas hala ditir bibin. Jiboy ve derbare agahi dur du hatin pirse hevala hene. Nokta guak nakok hebin heval gar bilin zaman. Eğer tişteki ha heben bigrin pişirin. Belki birkaç cümle şeye değinebilirdiniz. E, Filistin kurtuluşu örgütü kuruluşu yer. Bugün varsa. Lübnan'ın şeyi ayrı herhalde. Şey. Başka? Başka? Okay. Hünek mesele Iraki Bekir'in. Fakat hünek dici hun mesele Ebi Bekir başa. Çünkü işte şuraşa İran'ı Irak bu İran'ın hafızı desteki Amerikan işi Irak'ı raçı şey bu. Ama hayahıngi Bekir ki işte hem ser İran'ı ra hem vekde ser Irak'ı faslan öyle çekin. Fakat çay çevik ki işte şuraşa İran'ı hemen Amerikan destek Saddam Rakı Türk'e. ایرانی از این هندک او بابل بود باشه bu e, çok büyük bir Şii dinamiği var. Arap Şii. İran'ın gerçekten bu Şii dinamiği üzerindeki etkisi nedir yani? Mesela hiç bu konuda çok tartışmalar oluyor. İran bu konuda büyük bir strateji yürütüyor. Bu Araplar bu kadar Farsları dinleyebiliyor mu? Bu kadar ağırlıklar oluşabiliyor mu? Bu konuda da biraz böyle bir şey olsa iyi olur. اول و طریقه خطاب ذکر کمالیست یعنی ملی کمالیست کر اما مرو طریقه ترکیه نو میزد که مرو میزد که اسلام جی پرته ده بویه یعنی بلکه هنک جار هاتنه باستر مکره هنک جار او بویه از هنک او نقطه جواری بکرن باشته به یعنی پشتی اتاتürk یا اتاتürk و اسلام چهار Boş. Heval uçakit çerçeve pırsı heyidi var kurdan bersi ve bilinç bu emder derbası hala koydidir bugün. Ee, Liser bengaha e, gid Mısır diçe bu. Yani bengaha milliyetçilikya gid Mısır'da peşket. Serkeftinek Cemal Abdülnasır Bukhar anı. Ee, Dinava Araba'da hareketeki binavi e, hareketa milliyetçi Arap derket peş. Arabi dibejin hareketli kavmiyin Arab. Yani hareketa milliyetçi Arap. درکت De ده انجام hareket حرکت ده انجام به حرکت ده تبگر رزگاریا فلسطینی چه تبگر رزگاریا فلسطینی yani Arafat zaten insaneki Filistini ama Mısır'ı buyu, mühendis buyu. Tevgara milliyetçi Arap da buyu. O tevgara milliyetçi Arap dinav xwed li gorî وظیفه پرچه بو اما ارگانیک باقی و هبون لسال 1964 و شون دبرنگه که رسمی رک خستن رزگاری فلسطینی پیش tabi pişti yenilgiya şestu hafta pişti yenilgiya şestu hafta a Arap ruv ruv berman hareketa Filistini misyona giditir ji boy xwe peyda kir yani hareketa Filistini vek çer vek perçak ji tevgera gişti a milli Arab na ve cari him betür özü xoy kir, Yani him betür bu xoy bu müdahil. E, idi beklenti kivanç araba zeden ama e, liheviya araba bin gib havrın İsrail kunu bir mesela Filistin'e çare bir bina e, dırya şerri çekdariydi e, gav gav e, ev kazancı bıkın. E, yani Filistin bir vişikli rızgar bıkın. Tabi pişti pişti ve yenilget işte gidici derket. Dicivaka Filistiniydi perçevun çe bu. Ee, yani fark vücuda hatiyet nava zengin fakir adı, nava mülteci adı bir şekli, nava akım siyasi adı bir şekli. O bu taybeti peşketina çepeş uğraş gerdi cihanet ha bu. Hareketa Vietnam'ı, çepe Avrupa, hareketa Cuvana, şestu haçta. O gelek hareket edip cihan edip eve ya eylemek var çekir. Çep biserdik ev. Sağ nak ev, çep biserdik ev esas karakteri hareket rızgariya Filistinî karaktereki sağ milliyetçi yani sağcı yemini Ege Arafat serkeşi yerdikin. ji bo ve hene kese dîtir derketin e, George Habeş Naif Havat me e, hene kese dîtir var şoreşger bun yani radikal şoreşger bun Bavarya Marksizm Leninizm har ee, perçak خوکرین پرچاکش تفگرا چپ دی جهانه ده او حرکت 680 حرکتا چپ دنابا فلسطینیا derket, hareket çep aslında derketnavi hinek kişi benzeri PKK bu. Fakat e, aşiri devletçi bu. Zede gredayı Sovyete bu. Zede gredayı part, e, devleti el dici İsrail bundan ve Arabadı. Ciboy ve vak PKK serbukhanama. Fakat gerekçe ev bu. Gerekçe çi bu? Behevitya berembere partiya komünisti klasik bu. Rehne ilser Sovyeti bu. O ditina nakuki sunfid nava civaka Filistin'i de. Yani hemen hemen zemine derketme hareketa çepit Filistin'e de hareketa çep binavi PKK Kurdistan edi. Gerekçe yek bu. Fakat e, davranış e, yek nama. Ee, PKK ısrar serhobuna hoparast, avana ne garip parast. Adına vaman çelişkiyat ne garip parasta. PKK tabi hobuna serhobuna hoça parast. Be evke par. Be inat par. Yani be tiştepçuk razi bu var parast. Be birçibune razi bu parast. Be fakirdiye razi bu parast. Be gizlilik razi bu parast. Evana tevlivan sonucana ne bun? Yani le emkana garyan. E demek insan imkan bu hazı mukabili ve gerek taviz gibidir. Tavizden tabi. Ama gelişmek mezun bu saha Filistiniyede. Bandora xwesser hemû alema Arabi jikir. Hatta ev hareket gari bu Yemen de bir devlet. Yani Yemen'e de e, perçakî Yemen, Yemen'e e, başur e, iktidar dest xwe hatta û werma ve salê Hareket û heftat. Hareketa Filistînî e, bixwe xwest e, ev bike. Ee, yani mesele ko çareser bu fakat pür dayele ilticayı bu zede dayeli ilticayı bu demek el ser Ürdün'e kom bu kuyr bu hecmara Filistiyal Ürdün'e ju halke Ürdün'e bedir hecmara Filistiyal zedeydi Ürdün ve cari heza askeri Filistin'e ciket Ürdün'e o pişti demek ki krali Ürdün'e dit ki inisiyatif jidest bir derken yani Filistini hezin Rüya kontrol dikin, denetim etser, millet dikin, nizam çitkin, nizam çitkin. Tabi İsrail ji rahatsız bu. Ji de Ürdün'e de heza Filistin'i havkasa kurtbi bilser sinurevi adız bu. Ji ve komplok çekirin, katliam etmezin Filistinler çek. Ev katliam bizedeyi hareketa çep encam edekir. Yani esas gidici hamu heza Filistin'e bu fakat bi granit çep darbe Yani ev, ev fel gelek kuştin de literatura Filistiniya dibna ve evke derbast. Eylül, Eylül Arraş. Hazar Nehsudu hafteydi. Eylül Arraş li Ürdün evdi civan çebu. Ji Ürdün derketin ve careketin Lübnan'ı. De Lübnan edici serhoçun. Filistini heza khoy askeri, imkani khoy maddi serhoç için. Şuna ki alakı havalti bir hareketa rızgari netevi Lübnan'ı çebikin. Alakı bir sayet askeri هێزە ئاسکەری دەستەوان دەبوو هێزە پەرات دەستەوان دەبوو هەموو دنیای پەرەتدانوان سرە فلستینی نەوکێکی نۆرمال تانگێوان habun, پانزێرەوان هەبوون عەرەبە منتیقیر دبن denetmawan de habun, <laughs> e, pere maaş icar mesela Ürgüt'e hinek örgüt habun zede zede maaştı da hmm. hinek örgüt habun kim ama granî maaştı da Arabaj boywan fon vekir bûn Sovyetê danwan gelek vela tezdiktir pereddano e, ee, pır jisler hoçun bun vek iktidari aslında iktidari ji haraptır jiboy ve demag İsrail de haşte ve duad erişkir nevan zedel berkodan be imkanı maddi zede serkoçu bun yozlaşma navan diye bu hatta mesela havaleme hene ki beak bun ya mesela yani ilkeli bun e, şoreşgeri nezikdi bun haneke hot kirin yani gotum beri emji var Var yani beri emşhab. Dahişte u didwade nokta ki şikestinet ali askeri ciddi de Filistiniyat çebu. U he zavani askeri grani derket. Naha di Lübnanet hene fakat çava bi taybeti kampê mülteciyat bin denetimi wan dene. Heta niha hikûmeta Libnanê nikar wan kampana kontrol bike ew xwe xwe xwe kontrol dikin. Ew ementaca wan heye. Fakat wek berê bihêzekî askerî mezin ki karib İsrail tehdîd bikina ancak e, niha hêza ki İsrail tehdîd dikir di Libnanê du taybetî di başûrê Libnanê din hêza Hizbullah. Filistînî hereketa wê rast yani asavcı di navxwe de hinek perçebûn jiyan kirin. Fakat dîsa bi alîkariya paşverûtiya Ereb her demel ser piyama yani xurtma bu taybetî hatta ki Erefat sahibû. û îro jî di percakî Filistînê yani ev Abbas برمای وین حرکتا چه لی اردنه لیدان خوار اویا ضعیف کر جبوی ده tasfiye ciddi navdı peşket. Tasfiye ciddi çi, tasfiye ciddi dematiş armanca kodurdu. Hineki peşket. E, encame ve dınavuan de hezek derket gelek ki dostan yameci bu an habuda esasıdır. Hezek derket go toptan çözüm nade yani çözüme merhali. ده نقطه دانین گفتن اشتمی ها بکن ها بکن ها بکن ویشکلی هم چوزمه بکن اویا رهبریا شخص که ناوی نایب حوات می بو نایب حوات می جورج حبش پرچه بو سال هفته یکشونده او cebhak di çekir nabe cebha demokrati bu. Ev ji marksist bun. U alaqe mezede ji wan re bu. Hatta kampı menezik hev bun. Berit kampı wan de hevala eğitim dedi. Di piş re aynı akımı kesimek idi derken tamamı destek alibiya. Perevan, maaşevan, silahevan, her tiştevan ali Libya'da haddayım. Ev cevha cebha şabi icer kıyada amecer gut yani yani çi genel önder çi yani önderlika gişti. E, ee, nave xevar lekirin seroki ve Ahmet Cibril bu. Yek derket bu Ali Kariya Irak'ı ev ji çepun. Irak ev destek dikirin nidali şabi jer gutun. Semir Goşe bu seroki vanez varım. Zamna ve on zahbun bir kirin. لبجر يقدر derket نافي talat يعقوب أو جي جبهة التحرير أو جي تشبون يعني حركاتها تشبر فرجر ده فلسطينية ده ده نافا فلسطينية ده آن هاجي زيدا باندورا yani eylem hacitkin Serukevan zindan edeyil İsrail'i Ecevha Şabi fakat ve heza sağcı kurtnin o zaten heza İslamcı da Ali Kuay kitlesel de hamucu derbas Hareket harekata Filistin'e bir şekliyim yani var şekillenme var. Ama Ravşak irodici tabi o mesela. Naha e, mesela Şia, e, Şia e, beguman ortak taybetmen var hem. Yani din. E, bu Şia ne evkeki homojen. Yani yapyeki homojen ninen. Hamu ve kevin ve kevdi fikirin. <laughs> Gerçi Cibel Şia'yı Farsenin, Şia'yı Kürdenin, Şia'yı Arap hani, Şia cüda cüda hani, Pakistan Şia hani, Afganistan Şia hani. Yani her dere dünya Şia hani. Nakokid navvandı hani. Ama e, henek tiştevani hevbeş ortak hani, inanca van yekin, duygiye van yekin. Da ali vicdani de ciboya aynı tişti de girin, ciboya aynı tişti hua dedin. Yani ev tişte guan Esas heza otoriter de Şia'dı her deme necef. Her deme necef. Yani merkeza elmi şii her deme Necef bu. Yani Irak Necef tırba Ali diye de. E, ve lidere dini eşya her de mecbur derke. Pişti ki şoreşdi İran etçe bu. U şiayı İran bun iktidar. Becare o o Necef bedeng bu. Jiberge Saddam o bedeng kir bun. Lidere şiayı mezun kuştu bun. Henek baravan da bun. Ee, e, ev kevan pirozbaye wan çunavani kerbela kadaga kir bu mesela sali hafteydi kesnet şu Kerbela hatta van sali davi piştik Amerika ket Irak'ı alim şu Kerbela yasak kadaga bu yani Ciboy ve merkez Şiid Irak edi li paşket İran'e peşket O İran Şia Ciboy e, kwe da peşket İran got artık zamanı hareketa milli derbar زمان هاتی زمان حرکت دینی لدیج امپریالیزم دین ام کارن شر بکن به ملیت نه جبوی به خمینی بان عرفات کرد عرفات بگوت اب مثلا قومی عربی دفج برد ورب دینجی به ام بهور کار عرفات قبول نکر yani hareketa dini esastır. O dini ve dini şiati esas. Fakat bandora ve ser şia hay. Mesela hareketa siyasi şia Irak'ı bandora İran'ı pırı seri. Hizbullah Lübnan'ı İran buha çekir nave nave hareketa Şii de Lübnanê dibere ne Hizbullah bu emel bu emel hina cihey. Emel ke çekir balikariya Libya yek navî wî Musa Sadr çekir. Musa Sadr li bu Şii bu hareketa mustadafin bil alel ard digotin. Mustadafin an hacı di Türkiye'de Hizbullah navî xwe kirin mustadaf. Yani mustadaf insane fakir. Avan çekir. Di pişr Kaddafi dit ev zilam hineki ajantiya İsrail dik leket şübhe banekri ve avan dak. Ruhatan havan dak. Kes nizam kuç. Tene Kaddafi. Kaddafi jiban roje dayı eğer bahs bikin zan. E, jiber e, bi hasiyak ihanet eder. Çünkü Kaddafi pera her imkana destek gir jibu ki yani vek hareketek fakir bun. Şiat Lübnanet fakir bun. İran dit gibi emel nikare e, baş kontrol bikin e, diplomati İrani Hizbullah çek. Yani Hizbullah tamamen be be avka İran'e çevu, Alubnan'ı. <laughs> Bandora ve hey, li Irak'ı hey, gelek derdi hey. Fakat gerek merehne ki gerçekçi bir. Nüfusa Irak'ı seri sadi şest şiay. Heşt sala Irak ve İran şerkirin. Eğer ev seri sadi şest tamamen bir İran'er hareket bıkra, Saddam mı bu İran'ı. Demek ki rağmen ki şia bunji ama bi yekî yabancî di alî netew de nebûn yekli dijî dewleta. Ev rastî hey yani ev gerek mere kabul. Yoksa eger ne de wî çek çawa Sedam karî bû li ber xwe bida milekî Kurd, milekî qismî biçûk Sunnî serê sedî şêst dî Ama tevhilo mesele heş sala şer İranlı. İranyer. Ji ve tam mekanik nîn. Ama bu bandor mesela İro İran bi İran Şiayê Xelîc Şiayê Körfezê idi hinek iş yardı. Yani İran tehrikdeki e, fakat milliyetçi diye heydi. Yani Arab'ın da neticedi. E, yani Divan Aliyana diye gerek var zede mekaniklenen arı ama İran en bu kazına kazın ser alem aşiyayı bu bandoru ucboy ecende koy siyasi her demet kazı bıkabik. Yani her demet kabik. Na mesela Irak ve İran'ı Irak ne devleti ki sosyalist? Tabi milliyetçi bu, radikal bu. Ee, İsrail rahatsızlıkların, İran rahatsızlıkların, Carcarna Türk rahatsızlıkların bir söyleme koyu milli. Evet bu sersebe bek Amerikacı adız bebe o bastırma bek. Fakat hafta ve pence ve şundu teslim kır. Yani Hazar nesli hafta ve pence şundu. İttifaka Cezayir ve şundu. Irak teslim girdi. Yani rastır. bahsa dijit ya İsrail dikir, bahsa nizam çitkir ama ee, yani teslim hattı bu verdi. Alakı koy ticari hamub Avrupa Arap. Silahlanma koy Avrupa. Mesela tayare zede e, e Irak'ı ne ebun, ne ticaret bejin, tayare Rusi, MiG falan bun, miraj ee, e, Miraç bun. E, e, e Fransi bun. Gelek tiştevanı ditir e Fransi bun. E, reaktöre nükleer Irak'ı kost çebikir, haştev yekede İsrail'le de takant, ne hiç çebikin. Bir tayara diziyle dan, drojek edile dan uçun e, Fransa çet Teslim yav ki bu bu, emperyalizme bu bu. E, Irak e, vek netev ji anlaşma Cezayir'e narazı. Jiber çi narazı bu? Dibin dare zoreye de kabul. Dibin baskıya kurdat kabul kır. Jiboy ve Irak her demir fırsat eket garya ge vi vi vi stukhariye carek diş ortaya Hatta şaha bunu kar. Dema şah helveşya Irak'ı ev Met zamanı şah da ev ittifak çekir. Şah çuyi idi ev ittifakına geçer. Devleti kurvezi, Suudi, Kuveyt, Nizam, Çava, Gotin Saddam, meyku. Gotin Saddam lideri Arabay. Gotin Saddam parazvanı derye rojelati Arabay. Gazete, gazete kurvezi hamu şehri serdin insan. Ciberçi, evanaj İran tırsıyan. İran'a nu, İran'a şoreşger, İran'a dinci falan je tırsıyan. Amerikacı je tırsıyan. Amerika Şevka kesk yani ruhnya kesk raker ve hıst geiriş İran. Cekivi hebun Alikariya Amerika jer hebu Alikariya pera Kuveyt Suudi ve milyon milyon dolar addan. Hatta hacı Irak'da indare var evi çağır. Yani besinor besinör destektir. Jberçe bu İran bisek. Amerika çıt fikridir. Amerika vet fikri. İran Lidice Amerika rabu. Fakat evveya geçiciydi. Jibaydı. Irak erişi İran'a bıkın. İran belave, ordiyavi belave, subay hatına avetin, hinek radyane, İran uçağı mecbur bir biçim ki. Yek, eban hamu subay ekem. Subay kine, yani general ekem. General kine e ordiyen. Ordi, ordi deste Amerika'da. Eğer o general radyayı carek dibe gerin İran'a yetki bugürün, ordiye de bugün kodi karar, demek ki Amerika, disa brengek jrenga kontrol dik. Yek erdi du, şer, çek jer lazım. Çeki İrani hamu emerkin. Yani tangek vidak ve harabi be. Ev tank sekini. E İran ve videşku bin. E disaj Amerika bin. Jvoy ve. Eğer şerek ser İran etçe bir İran çıkarsa bahsa slogan abi keşi uldici Amerika nizam çu nizam çi bejici. Fakat netice de mecbur bibe biçi bernige Amerika. Amerika ecarek di şahna ama brengeki ditir kontrola İran edvek. Fakat İran evnekir. Benek faktörü بهنك فاكتور دي شركر و جبوي بيجي او انجام نهات قرتن و او شرقي Nevi درجاكي تقانمي nevi قزنجكر ناوي Bir milyona insan hatim kuştun. Her bu tarafı nozik de milyon insan hatim kuştun. Coğrafya gamari bu, bu kimyasal Altyapı harabu, nizamçı bu, her düzine çarma, bu işleri bir sekinin. Yani sebebe desteklerine Amerikacı Arap yeri, İran mecbur kirin akbe gericare gidiyor. Ama mesela Kemalizmu dincitiye yani Kemalizm tabi dincitiye layık. Layık bu çi yani batı buyna Avrupa esaslıdır. Dinu devleti şevdu kutbuki. Heza dini tasfiye kır tabi. Bu gelek e, e güntema tasfiye kır. E, fakat e, Pişti şere cihane didua u serdema şere sardı. Her demi lidici komünista, lidici kurda Türkiye dinciti hatiş. E, ee, hatiş uğlandın o şes sal ben avber dinciti lidici harekata demokratik şoreşger hatiş şuğlandın. Divi şes sali dinci karibun carek di de ali ekonomi de xob o disaziye devletit xob cibik. Bi dizi bici xob cibik. Yani be, be mukabil ev hizmet sistem ernekir. O di serdema Nahadü Türkiye'de dinci sermaye kesk pır hakim. Mesela bedengi fakat pır zengin. Yani e, zengine geleneksel e Türkiye şaşalin hnek. Hani Navu denge van hene magazine nizam berçavanı fakat e Anadolu, e Konya, e Kayseri e, bedeng mezindi. Bedeng mezindi bin o ana ایدی ifade etkin yani zede zede zenginin nad literatüra ekonomi de navi mankırına kaplane Anadolu yani e, bilinge Anadolu e, da ali ekonomiydi tabi AKP da ali siyasi dici e, evkirin iktidar hıstın destek fakat sistema kemalist yani sistema milliyetçi devlet neteva Türkiye şoven ırkçı ev sistem her deme dinci her deme dinci kimlik avê sîstemê ev milekî ve irqçî milekî ve dîncî ji ve sistema Türkiye her deme, sistema Türkiye her demê hebat min e ji demak çêbûyê heta roja îro her deme, alan wê titreşimi yani mecale ve çûnû hatinê di nav çû çideyî yani faşizm Udnava dinjitiye çuyhati. Her deme faşizm mu faşizmu Faşizm mu cindiki dinjiti bebe xwenu kiri. Her deme xwe serpiyaşti. Hatta roja iroja aynı risk devam dik. Mesela ordu ne kemalisti. Derece hekeminde Türkiye'de. Ama dincityan iro kebin gehevedani kenan evren Mektebe imam Hatip bi zore dihindire hapsade bi hapsiyal meşkirinde dan, roji girtinde dan, nizam çitkirin avana hamu Kenan Каноне вренкир. de, rastı, mesela sisteme desbeke dinci bertaraf kirin, dıpışırı kördünüz amço hey, Ama tüm din, vak silah haki, jboy tasfiye kirina, hareketa demokratik şureşgerdi Türkiye'de. Kar aniye, udroja ilo ciddin jboy hegemun yasar uculat anavi, bıkar din. Hevel emi dervasi beşa ditirci der sebebin. Nizanın eğer hevelik pırskirin besbe dervasi. Ben bir nokta bu bağlantısızlar hareketi vardı. Hı. Onunla kısa bir şey yapsın. Yani ev tebger tebgerek izede gerçekçi ne bu des? Ee, dünya du kutub bu. Yani kutbe sosyalist, kutbe emperyalist. Dinavan her du kutbadı. Liser denga gid her du kutba çekiliye. Henek heziye navne tebi. Kostin jwe denge fayda bükün. O çizgi ki serbukhe. <coughs> Jboy kue esas bikir. Fakat çıkasa serbukheyi ev tartışmalı. Mesela aslında neticede kapitalizm mecbur hareketi faydalı. Çünkü neticede iro hamu cevha kapitalizm cidigirin. Ki bun ev hareket eser serkeşi jerkirin. Se e, se kese var buna bu denk bu yek e, nahru bu yek e, e, Tito bu yek e, Cemal Abdülnasır. Yani Mısır, Yugoslavya, o e, Hindistan. E bana e, örgüt ekçekirin e, bina ve devleti e, bağın bağlantısız bağlantısız yani adem el inhiyaz ege tarafsız yani de mana tarafsız hatta yani ne bakur ne baş e, şey ne rojava ne rojalat ne nizam e, sosyalist ne emperyalist hatta ki serbuha evgirin ev ji denge fayda kirin denga gidna ve her bu kutba hayim je fayda kirin Duroja irod zaten tu eserci ve hareket örtüne. Çünkü ne Mısır, ne Hindistan, ne Yugoslavia aynı. zaten olan bu tevlev bir hareket ekibiş. De sale penci şeşadı çe bu duanda manatı. Penci şeşavuş. Fakat egirle derti jergirin nahru bu seroke hindi. E, Tito seroke evke Yugoslavia u Cemal adımız. Havan e, beşa gem anal servis ekinin e, bandore derve Ek bunu sersebebi kuyrbuyna kriz e, kuyrbuyna krizi droşlatana. Diseri de emi emperyalizme bigirin ders. Emperyalizm droşlatana vindi çitki, droşlatana vin çitko. Emi veya hal hal bigirin ders. Jiboyge var tevle hebnebin. Yani somut dahvaziye emperyalizme droşlatana vindi çi. Biçavi siyaseta hopektiğini Emil Serbiyeviz. Beni her tişti, yek, emperyalizm, her demi, arman cevi, drojenata nabindi, gevdaki nekhoşe. Yani drojenata nabin ve gevdaki nekhoş. Ev nekhoşi çi çebibi? Bir yön, yönlendirme ama yönlendirme betir, her demi, cavkaniye nekhoşiyet edbi. Cavkaniye nekhoşiyet edbi. Yani her demi tiştin hevin bibin serseve ve nakukiyat navraşılatana. Jboy ve emperyalizm demek jheremi derket birinci koy askeri hinek sebebi nakukiye hişt. Çareser ne kırıç. Yek jvan sebeba, yek jvana mesele, mesela kurdi çareser ne kırıç. Halbuki emperyalizm hezavek mesela kurdi çareser bu kubuç hep statya kurd nast bukra. Ligori ve Dundre Kurdistan'ı ee, ji bo brengekî xweser gelê kurd xwe birêve bibe garî bû tiştekî ha ee, bikira ji ber di denetima wê de her ev çareser nekir ti statû ji bo kurdan neda nîşandan bi vî şeklî bêg wê statûyê belê bike derket û ev heta roja îro bû sersebebê her demê di nava kurd û türk de di nava kurd û faris de di nava kurd û ereb de her demê nakokî şer qirkirin devam bikin veya her demi bi bi ki ge emperyalizm kijan roja bixwaze kijan roja bixwaze kağeta kurda kağeta kurda ji boyê gi tawîza ji ereb faris û tirka bigirin ji boyê gi tawîza ji bigirin kağeta kurda bidixebite tabi mesele tene kurd nîn gelek nakokiyê dîtir hene emperyalizm hedûdê nava devleta rojhilata navîn لسر اساس جدول چکر یعنی لسر اساس یک بخوازای چنه جبوی گه عرب و ترک هر دمه دیجی هف بن yani Arab ve Türk her deme dici hevbin. Jiboygi yekit yekit navbera Türk ve Arab adı. Çeynebi. Her deme var. Tekiliyet navbera Arab ve Türk adı her deme ser esası şovenizme, ser esası redkirin ebi. Pırs Greka Musul'e her deme ok pırs Grekeki nakok ma. Musul a Türkayı, a Arabayı ya ji akurday. ve boî her demi, yani milliyetçîtiye Türk her demi, iddiaya vanî misakê milli hewk. İddiaya misak millî çi? İddiaya gidbêjî Musul perçak iş Türkiye. Fakat bi darê zorê hatî girt. Ji boî her demi, tekiliyet navbera Irak û Türkiye'de de qaygîn. Ser esasê kaygay. Dîsa Fransa perçaki jinfuze xwe yani bin denetim wê de bu ew hakim bûn ser jinif şike de beg sebebek hebe beg sebebek hebe e, hediye-i Türkiye kir. Yani ev mentika gemcir bejin İskenderun yani Kilikya işte Antakya İskenderun ev mentika perçak iş harita Suriye. O halkiyeti diye Arap bu nasıl? Udbin deste Fransa'da bu. Fakat beg mere sebeba falan bıkı Fransa jinif şike de ev alan hediye-i Türkiye'dir. Hediyedir. Çıma hediyedir. Fakat ticari Suriye hata salan haştevnaha yani şey hata salan oto haşta yani hata ittifaka adeni Suriye ev meşru kabul nedir? Her demet harita Suriye'de Perçaki Erdako ve Kilikya İskenderun Antakya nişan dedi. O eve her deme rahatsızlığa tırka çekir. Tırka çekir. Tırka gotrasta eve ne Türkiye'yi Arabın. Jiboy ve Cumhuriyet çekir, Cumhuriyet Antakya, Hazar Nehsudusi hafta, o tüpiş rava Cumhuriyete got em tevli Türkiye. O bir şekilde kotev Türkiye girin hatar hoca iru Türkiye. Evci sebebi kina kutiye. Dinavvera kuvvet Irak edin, mentika kejird bizim mentika tarafsız. Dur dici belirsizlik hey. Ama mentika a Irak'ı, mentika a kuvveti kesin zar. Irak heneki kurd dibe dibe ev kuvvet zaten yapay. Zaten Saddam ev mesele var derhist peş o e, Kuveyt işgal kir. Kuveyt ji her deme gergini her deme tırsa Irak el serhey jiboy ve her deme velatı xwe du velatı xwe de üse yabancı dheli ki wan ji Irak ev Paris. İspanya şifası derket yani ji Maghrib'e derket ama statya منطقه جرد بجن صحرا غربی یعنی چولا غربی صحرا غربی di zamanı خود cebhak let xebit jer digotin polisario duwirdi belirsiz cîkî e mentiqakê li ser okyanosê fosfat tê heye eşîre e qebîle tê dijîn fakat statiya ve ne ji bo ve avana gotin em devletek. dewletek em dewletek serbixwene fas jî dibêjin ev o min e û heta roja îro şer dewan hê jî şer tabî ew şer çi dikin ewana li Cezayir Van dike. Dolayısıyla Cezayir Ufas icat cimniher. Muritanya Van dike. Dolayısıyla Muritanya Ufas icat cimniher. Dinavvera Sudan u Mısır'da persgireki evken, persgireki liser herem ahan. Duvalate kendabe bir şekli. Dinavvera, dinavvera Lübnan Suriye'de ha hahene. Zaten mesela İsrail mesela ki ditirin. Evana hamuş bu için. Jiboy gidnava dehereme de uyumna çelişki her ji bo ki her demê mecalekî emperyalizm karin müdaxeleyê herêmê bike her demê herem nexweş be bi van çelişkiyê yapay bi pirsgirekê sînor bi meselê herêmê ser nakokî hene bi vana her demê dijminê heb oyum çênebe û herkes muhtacî e, rojava be mesela naha hinek ada di kurfezê de hene di kendavê de hene di u Bahreyn, İran u İmarat, İran u Irak'et. Arab dibejin emen. İran dibe emen. Ve cari jboy gihin betirvan da xwaziye xo meşru bikin. Arab dibejin tene evna. Khuzistan ji perçak erde Arabay, Khuzistan eyaleteki İran. Arab dedi. Dundur İran edey. Dibejin ev ji erde Arabay. O hareket ekbere çekir bun. Hareket rızgar kirna Arabistan ve dikin Arabistan tabi Arab. İran dibejin Khuzistan hareketek hebuna ve hareket rızgariya Kuzistan. Yani Arabistan. İran çi dibêje? İran dibêje Ne? Esas ev adena Bahreyn jî ameli. Bahreyn dibêje Ne? Arab. Gazete nivîsînin ev Gerginti gergintî çedibe. Fransa diş Bahreyn çi dibêje? İngiltere çi jer dibêje? Amerika çi jer dibêje? Dibe min e. Eger em em üssi askeri de welatê ve çê bikin İran nikar saldiriyor. Ama tün İran her her demê kar saldırî. Ji ve vê em diqet bikin divan deh salê Dawîdê bi milyarê dolara devletê Kürfezê silah dikirin. Suudî silah dikir, Kuveyt dikirin, Qatar dikirin zem. Ji bo şerê İsraîlî bikin na. Ji bo şerê Amerîka bikin na. Ji bo tehdîda İranê de ser xwe Bi milyara. Bi bir şeklî yani var herem nexweşî nexweş heştin. O li ser baskî çêkirin. Eveya e, her demê emperyalizm ee, vak hedef, vek rebazeki siyasi deherem hedi devam dedi, U droja iru aynı ve rebazi ciboy fenç be, behez be, tüm de bin tehdid de be, tüm bir şantaja e, be breve birin. Ev emperyalizm politika sat salbere, tiştek sat salbere kri iru ürün evi digre. Ev yek. Nokta divemin emperyalizm rojelata navinde çi esas digre? stratejik boyut. Yani boyut stratejik e coğrafi esas. Naha boyut stratejik e coğrafi e rojilata navin çao mere kare fam. Hezek jibo imparatorluğu karbu ke cudaye hezek jibo devlete ki netevi sanki cudaye. Amerika evet. Amerika imparatoriya ki cihani. Ama veri. Yani Libakure, Libakure topa dünyayı. Velderek usulü. Amerika fazı imparatoriyeti cihanidir. Yani Amerika nühkirna cihane nahvaz, demokratikirna cihane nahvaz, emrikikirna cihane tuhaz, emriki buyna cihane tuhaz. Efsat sali Armanca Amerika. Beriwe, Beriwe Armanca ke bu, Armanca İngiltere. İngiltere bu, Fransa bu, yani e Avrupa roj ava bu. Baş. Demek ki avana tuhazın dünyaya hüküm bir. İmparatoriyi. İmparatoriyat dünyaya hüküm bike mecale stratejik yer lazım. Mecale stratejik yer lazım. Re, alan, denetim ev yer lazım. Jiboydan dikkat bikin. Rojilata navin kuide, rojilata navin ev herem. Ev rojilata navin. Ev der Asya, ev der Asya, ev der Afrika, ev der Avrupa, ev der Amerika. Yani terminal orta herem. Bize konuma hoş stratejik. Eğer İroç Afganiye çi enerji de Asya navin de heye, Kazakistan de heye, Kafkasya de heye. Eğer tu drojilar da navin de ne hezbi, de ne kari van çi Afganiye navigre. Ev çi Afganiye eş ker biminin, eş Rusya biminin, eş Çiner biminin. Jiboy ve Amerika tkvazı Çin Rusya paypaz bike. Çibki wan çi enerji de dibire derbasi cem xwe bike. Ji bo vê gerek bide de txurt rojilata nav. Ve eveya zamanê şerê sar de u her demi Amerika ji boy vê kar dike. Amerika ji ber êgir bixwaze dunyayê hakim bi gerek hakimî rojhilatan avîn. Êgir bixwaze dunyayê hakim bi gerek hakimî ser rojhilatan avîn. û şere hegemoniyek Amerika heta ana kiriye bir şey salê derbas bûye şêst sal yani derejaya şerê sar çi bûye. Amerika destpêkê çi kir? Pêşî rojhilatê Ewropa xist. Rojhilatê Ewropa xist kısbın denetimi apa. Rumanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya evana kıstın. Ala evana bunu sistem avı. Henek bunu endamiye git ya Avrupa, henek hedi hedi ebibin endami NATO bir şekli av kıst. Evaya kıst çı, çi çıgırt garantiye. Hatta Avrasya e, garantiye. Hatta Balkan, Türkiye, Asya navin. Ev kıst garanti. Dvır da hakim bu. Evaya bu çıgırt. Cubuiçi hakkındır. Cubuik garibı lisser herem aroşelat anavin hakkındır ki bir şekli hegemonya koyu ser cihane garanti. Ev de ali askeri de terminali üssü kaideyi jber jber Amerikanı karışır ekor Afganistan'ı ji Florida bike. Gerek Suudiye bike, gerek ji Katar bike, gerek ji Irak bike. Çünkü dur. De askeri de üssü de ani güzergaha katı enerji de üssü. Terminal. Doğru gerekli eder basır. Жбуйте, сахаки, да они стратегикде, сахаки агамония. Devve denetim, devve denetimlerin alser, ser dünyaya imkansız. Ev, kaybetmenci hegemonya cihani ferzdir. Ciber, alaneki ev ki stratejik, dikkat bugün çıkarsa stratejik. Em, minak ekebin. Eğer alikariya kurda, dışarı 2003'de be Amerika ne var? O Türkiye Türkiye bir tasadüf birengek vak vak aslında bu yere geçe bu Türk cinzanı çava bu karara gırt ki askeri Amerikid Erdoğan derbası Irak'ına. Deh roje dici kavete Irakid kurvez edilber xobi dana. Amerika felç. Ciboyi ve coğrafya rojelata navin dışarı hegemonya de pır strateji. Yani denge harat. O eğer e, e, de peşre Amerika Türkiye zorlama kirş boy ve bu. Çünkü pir av êşan Eğer faktorê kurda tünneba, neba alîkarî Amerîkarı Amerîkayê pir dengav bibe ji emperyalizm ev alan her demê be rêbazê xwe siyasi yönlendirmek. kir ve bo strateji. rewşa wê stratejî destpêkê de dîtiyê tehlika ji rojhilat di ser wê tehlike çi tehlika çebuna yekemîn dewleta sosyalist. cara yekemîn dünya de devletek sosyalistçi. Eveya beramberi kapitalizmi evkeki ciddi, iddiayeki ciddi kapitalizme tengav dike. Heyecan ev insanlar çedikip, taybeti emekçi bir kesin e, cebha emek cihan edi. Bu karkir, bu cotkarya, brunak bir arı. Her deri radbin serpiyal dici kapitalizmi. Referans yavan çi heza moral agı Sovyet edik. Cibuy ve emperyalizm quest rojelata navin bikin alan eki bike alanekî Sovyeti. Sovyetê biçe bi peydakirina kembera kesk. Mine ev örgüta ev örgüta gına bıve. çijer dibêjin Kongra e, Dewletê İslamî. Örgüta Kongra İslamî. Kongra konferans. Ev örgüt ke, ke çekir Amerika çi. Ev örgüt Amerika çi. Çözümleme Lenin henüz ve derbarı. Jiberçi herem prizgireke nakoki sunufina mesele dini derkevin peş o zaten Sovyet, komünizm daha e, e, zihni bir şekilde daha teşhir kirin ve çaval dici dinin ji boy veji e, e, Sovyet xistin çemberi. E, demek ki rojilatan avin alanek ji boy çember a Sovyete ge fikri komünist cihane berav ne bahat hatlandı. İroji İroji vak coğrafya vak bengeheki askeriye filoye şeşa kavete müdahale zu Evana hamud rojlata nabin denir. Vola teken davet denir. Mısır'e denim. Her demi üssevan hey. Eğer İro Amerika havka Gaddafi adiz bu içi Ciber Gaddafi demek bu iktidar en üsse mezin e Amerika'da herem edici ortarakir. Libya'da. Üstteki askeri mezin, kaidaki askeri mezin e Amerika'da herem ede bu Gaddafi avcı ortarakir. Ve hatta roja İro tabi intikam ecedir. Üsse askeri datin. Disa Sistema siyasi gori kaçır. Beri faşizm bu. Mesela Türkiye'de faşizm, de Pakistan'da faşizm, de İran'da hükümeteki otokrati, de nizam lideri ditir hamu devlete var monarşi, hiç dijwar, bivana lidici hareketa çep demokratik lidici tehlika Sovyete şerdikir. İroji jboy gehereme bike riyaki ge enerjiye gijer lazım derbas bike çidke li gorî xwe li gorî rêbazê xwe siyasî heremê liberalize dik herem bibe cîkî kapîtalizma navnetewî tê dixwe cî bike ve bir rengî carek di heze heze alternatif yani ege ege muhtemelen bi alternatif mi beraberi Amerika, Rusya, Çin, Hindistan bypass bike, zayıf bir bihêle her demê tabi xwe bihêle. Ji bo vê rojhilata navî da Cübey Bercevendi hezin avnetevi her demi önemli il servi esasici şekillenme siyasi gori da xwaziye xwe her demi xwazin çevik. Em navberek evdenin piştanıdır.